stani, stani, stani. Šta si? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Poštovana i važna braćo i cijenjene sestre, mi smo došli do trećeg našeg današnjeg predavanja iz područja Fikha Inšafu. Prije nego što počnemo sa predavanjem, samo kratko da dakle, ovaj mali kviz naš nagrad. Nismo dobili ni jedan odgovor za pitanje koje smo postavili jučer. pitanje bilo otprilike dakle, da se navede koji je najhumaniji ajet u Koranu. Ako ima neko da zna, možda, ako ne, da ćemo ostaviti za sljedeći put. Dobro, s obzirom da nismo dobro, znači ostavljamo za sljedeći put, Petru pa da malo razmislite. Današnje naše pitanje glasi koji je posljednji ajet koji je Allah Đelešanu objavio u Kur'anu? Odgovor je usmeno. Hasan. E, ja neću ih prvo sam malo glasno. Dobro, to je dakle su, i sured Maide, ali tako? Znači ovaj ajet je posljednji objavljen u vezi propisa. Međutim, općenito, znači zadnji ajet koji je objavljen. Ova je istina da je posljednji, ali, ali u vezi propisa. Poslije ovog ajeta Allah ništa nije ovaj, objavio što se tiče da dakle, li je nešto halal, da li je nešto haram, tako da. Mislite kad uzmem kutman sad ja prelisam na kraj šta je za njega? E, ne, ne. ne, ne. Inače, obi, Allah je bi imao jel tako ajete i postavljao ih jel tako putem Džibrila, poslanik sa srlama tako on objašnjavao i rekao mu je gdje će koji ajet i gdje će koja sura biti. Ne misli se tu da je ovako redoslijedno. Nego posljednji ajet koji je objavio. Evo mogu malo lakšati u suri Bekare. E, koji? e, nije ajet Nažalost, e, nije ni to ispravno odgovor. Dobro, onda ćemo, da ne uzmamo tako vrijeme, ostaviti to da inšala za sljedeći put. Dakle, za petak, ako bude, posljednji ajet koji je Allah Đelešanu objavio u Kur'anu prema većini islamskih učenjaka. Eto, olakšanje vam je da je u suri El Da vas nagradi ako niste odgovorili. Prepustam. Molim? E, na što mislim? Prvo pitanje. Najhumaniji ajet, najbolji, najhumaniji. Misli se dakle na nadu između. Dobro, nismo dobili odgovor. Vi napišite odgovor pa ćemo učiti. Nije najvredniji ajet. Ja mislim da je poznata riječ šta je human. Nije najvredniji. Najvredniji ajet u Kur'anu je ajet u Kursi. Allahu la ilaha illa. Međutim, najhumaniji ajet A to ostavit ćemo ako da napraviti da ne uzmemo primjer našim uvaženim bratom. Jel može tako? Ente vas Allah nagradi. Bujemo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد nekoliko predanja, nekoliko prijedodnih predanja govorili smo o propisima vezanim za post. Manje više smo stvari ponovili koje je zapisao, bolje jest, ulovio ribu, ako nije, pobjegla dalje. Kada ćemo sad nešto o postu koji nije obavezan. Dakle, govorili smo o postu koji je vađan za svakog muslimana, punoljetnog tamo koji nije na putu, koji nema nekih zapreka da To je post mjeseca Ramazana koji je Allah subhanahu ta'ala je učinio naređenim, poslanik sa sedem u praksu, postio devet Ramazana, ako smo rekli, A islamski učenjaci složio na tome da je post obavezan. Dakle, post mjesec Ramazana. Preostaje nam još da obradimo post koji nije obavezan. Dakle, da spomenut ćemo dane koji su vredniji od nekih drugih ostalih dana i kao takvi preporučeno da ih insan posti. Na prvom mjestu od tih dana jel, dobrovoljnih koji čovjek bi trebao da posti, jesu bijeli dani. Šta su bijeli dani? Naime, bijeli dani su 13., 14. i 15. svakog hiđarskog mjeseca, kad je mjesec puno. Zovu se bijeli dani zbog toga što je mjesec u tim danima pun, odnosno noćima, pa je stoga je nazvane su bijelim danima, poslanik sam alaihi u 7, je te dane redovno postio, dakle 13., 14. i 15. svakog hijđarskog mjeseca. Ova tri dana su preporučena da se poste u svakom mjesecu. Međutim, hadis je općenit u pitanju posta tri dana svakog mjeseca, pa se da više radova da je kazala da je poslanik sa srnem postio Nekad na početku, nekad od sredina, nekad na kraju. Znači nije stroga obaveza da to bude 13, 14, 15 dana. Nego ako je strano zgodno da posti jel, s početka mjeseca, pošto poslije ima neku obavezu, neka posti Jel. Međutim, potvrda je došla da je dobrovoljni post 13., 14. i 15. svakog mjeseca. To je dakle prva skupina, kažem, ovih dana koji su vredniji od ostalih dana nakon mjeseca Ramazana, u našoj treba dobrovoljno da posti. Druga jeste post ponedjeljak i četvrtak. Dakle, ne samo posti u svakoj sedmici, ponedjeljak i četvrtak. Kad ovako malo pogledamo, vidimo da je Allah svoja cara objavio, odnosno ljudima naredio, da u toku jedne godine imamo čitav jedan mjesec koji je naređen da se posti. Zatim, poslanik sam Allah Ali u svojoj praksi pokazao da u toku svakog mjeseca imaju određeni dani koji čovjek treba da posti svodimo se na kraju, na svaku, na svaku sedmicu, da postoji neki dan koji Allah poslanik sa sebe preporučio se posti. Dakle, Ramazan, pa u svakom mjesecu po tri dana i na kraju u svakoj sedmici dva dana, odnosno ponedjeljak i četvrtak. Dakle, došla je predaja da je poslanik sa sedem kazao da je četvrtkom, četvrtkom i ponedjeljkom predušavaju se djela Allahu subhanahu wa ta'ala, pa kaže volim da budem postać kad se moja djela predočavaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, to je dokaz da, je preporučen post utor, ponedljak i četvrtak. Dakle, ponedljak i četvrtak. Treća skupina dana dobrovoljnog posta koje je poslanik sallallahu alejhi jeste post šest dana mjeseca Šavada. Dakle, nakon posta bijelih dana, zatim ponedjeljka i utorka, lijepo je postiti šest dana ševala. Pošto je potvrda u hadisu, da je poslanik sa srnem kazao, jeli, men sama Ramadana wa tba'ahu sitan min ševali, fa ka ennama sama dahra kullihim. Ko ispusti Ramazan, a nakon toga posti šest dana mjeseca ševala, kao da je postio cijeli život. Dakle, to je dokaz iz hadisa Allah poslanika sa sebe, da je šest, da su šest dana ševala, ili koji dolazi odmah nakon Ramazana, preporučeni da se poste. Ja, cijel, život Sara, cijeli život. Kao da je pustio cijeli život, misli se na cijeli život. Četvrta kategorija, da kažemo, grupa dana koja je preporučena da se postoji hadisom jeste mjesec Muharram. Mjesec Muharram je specifičan mjesec, jedan od svetih mjeseci i prenosi za da Allah poslanik se alejhi postoji taj mjesec. Dakle, mjesec Muharram je preporučen da se posti, pa ako ne može čitav, bilo bi dobro da što više u tom, tom mjesecu posti. Ali, kada pitam taj mjesec, je ono Ašura ili deseti dan Muharrama, bi bio pritvrđeniji da se posti, odnosno na ostali. Pošto je Jeom Ašura, je li, e, sunnetom naređena da se posti, a lijepo je da čovjek posti uz deseti dan Harma, ili deveti, ili jedanisti. Dakle, da spoji dva dana, a ne bude samo jedan dan. Sljedeći dani koji bi bili poželjni da sam posti jesu deveti dan Zulhidžeta, Deveti dan Zulhidžeta je dan Arefata. Dan kada Allah subhanahu wa ta'ala najviše svojih robova oslobodi džahannamske vatri. Dan Arefata i deveti dan Zulhidžeta je preporučen da se posti za one koji nisu na hađu. Dakle, svi oni koji nisu na hađu trebali bi da poste deveti dan Zulhidžeta, odnosno dan uoči kurbanskog bajrama. Dakle, dan, Zulhidžeta, dan Arefata je dan uoči kurbanskog bajrama. Insan bi trebao da posti taj dan. A najbolja vrsta posta, svi ovi nabrani, jeste da insan posti dan, a mrsti jedan dan. Dakle, danas posti, sutra ne posti. Danas posti, sutra ne posti. Odnosno, poznati je kao Davudov post. Da čovjek posti jedan dan, posti, jedan jedi. Odnosno, mrsti, ne posti. Dakle. I tako radi, ko može, jel, čita život. Kad je pitan ovaj, ova vrsta posta, Većinom ljudi postavljaju pitanje, ako je to tako nekako se kaže da je vrijedan taj post, da se posti jedan dan, posti drugi ne posti. Zašto Allah poslanik Muhammed sallallahu sallam nije postio tako? Ako kažemo da je poslanik Muhammed sallallahu sallam prednjačio u svim vrstama ibadeta, u odnosu na sve ostale sahabe, ne sve ostale ljude i poslanike, zašto poslanik sa sve nije postio jedan dan, drugi dan Odgovor je zato što se ibadeti mogu vagati, vredniju se. Jedni su vredniji i od drugih. Pa tako kažemo i kažu islamski učenjaci, jeli navode da je Allah poslanik sa sedem bio zauzet kada je on u pitanju vrednijim i badetima od posta. Kao što je pozivanje ljudi u Allahu vjeru. Kada je bio Allah poslanik sa selem u pitanju, najvrednije djelo kada je bilo u pitanju pozivanje ljudi, jeste to da je on morao da šta, bude za, stalno u kontaktu s ljudima i da ih poziva Allah jer to je njegova misija. Međutim, kaže sam slučajci, ako dođe insan koji, recimo, nije oženjen u godinama nema nekog posebnog posla, pa pita šta bi bilo najvrednije za mene, onda se tako i kaže, post da odru post, jer tamo tamo postiš jedan mrsiš. Zato što taj insan, jer ako nije učio, nema znanja, ne može da poziva ljuda Allahu jer a već je okasnio da uči, Onda se za takvog sala kaže da je za njega najaftalnije, najkorisnije da posti Davudov, Davudov post. Dakle, to je ta šubha. Poslanik sa vaselem nije postio iz razloga što je imao važnijih obaveza od posta. Da kažemo, vrednijih i vadita od dobrovoljnog posta. Iz tog razloga poslanik sa nije postio dakle Davudov post. Isto tako poslanik sa na naređivo ezan. Odnosno, ezan je sunnet koji poslanik sa se nikad nije radio. Nikad poslanik sa sve nije pročezao. A svi kažemo da je šta? Da je to sunet Allah poslanika sa sedam. To je sunet jer poslanik sa sebe je to naređivo svojim mojzinima, jel? A poslanik sa sebe u toj vakat, vaktu je zana je obično bio zauzet stvarima koje su bile, jel, njemu primržene, odnosno zikru i, i tome je slično, jel? Jer je taj vakat silazila i objava, da je poslanik sa sebe bio prilično zauzet. Međutim, ne znam je njegov sunet, praksa, koju mi danas raskujemo, ali je poslanik sa sebe, jer nikad nije proučio da To je čisto onako faje da se zna. Ono što je pokuđeno kada je u pitanju dobrovoljni post, jeste da čovjek posti jedan dan. To je petak. Znači da posti samo petak. To je pokuđena stvar. Poslanik sa sebe nije preporučio. Isto tako, Poslanik sam sada nije da se posti mjesec rađana. I složili su se muhadisi i svi islamski učenjaci koji su poznati u hadijskoj nauci, da su svi hadisi koji su došli od vrijednosti mjeseca rađala lažni. Mjesec rađala je sad za nas prošao. Ili možda tu neće danas zadnji dan. Svi hadisi koji su došli po vrijednostima mjeseca rađala su lažni. Oko toga su složili svi islamski učenjaci. Dakle, Čovjeku nije dozvoljeno, šta više je bilo pokuđeno, jel, da posti taj mjesec i da kupi iz, jel, efdalijeta, odnosno da kaže da je taj mjesec korisniji, odnosno drugi mjesec. Poslanik sam vas da to nije radio, nije preporučio da se radi predaje koje su došle u ovog mjeseca su, kao što rekao, lažne i mi se držimo jel, toga. Također nije dozvoljeno da čovjek posti samo u subotu. Subota je praznik židova i Allah poslanik sa je preporučio da taj dan se sam ne posti pa stoga kad padne ovo Šura, ili ovaj deveti dan Zulhidžeta ili Arafe, poželjno bilo da insan uz taj dan ako padne subota da posti još jedan dan, kako ne bi samo postio dan subote. I još jedan dan koji je, bio, koji je da se posti jeste dan, kako zove islamski pravnici, dan sumnje. Dan sumnje je 30. dan mjeseca ševala, ne, mjeseca šalvana, ševal dolazi poslije Šaban je prije Ramazana. Dakle, 30. dan Šabana je dan sumnje. Da li je Ramazan, sutra ili nije. Odnosno, da li je taj dan treba biti Ramazan ili nije. Kaže sam je taj dan ne treba postiti. Iz tog se razgranči kad počne Ramazan, a kad se završava ovaj dobrovoljni post koji nisam posti. Pošto je Ramazan, jer kad smo kazali, obvezan post, a ovo je sve dobrovoljni post. Tako da taj dan čovjek ne bi trebao da posti. I došli na kraju dani kada je zabranjeno čovjek posti. Znači, govorili smo o toj kad je obavezno čovjek da posti, kad mu je sunne da posti mustehab, koji su dani metru da posti i došli smo do toga da postoje dani kada je čovjeku zabranjeno haram da posti. To su dva bajrama. Znači dva bajrama. Prenosi se da je Umar radijallahu anhu popio se na mimber na dan kurbanskog bajrama i kazao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je zabranio da se posti ovaj dan i dan ramazanskog bajrama. Jer su ta dan, dva dana kada insan ne smije da posti. On su kada mu je post haram. I bude za taj post, jer ako posti, kažnje. Što smo je haram stvar, koja kad se uradi, sljeduje se izvršilca kazna. Ahiretska. Dakle, dva dana vremena. Misli se na prvi dan Kurmanskog vremena i prvi dan ramazanskog vremena. Ovi dan koji dolaze posti, ne spadaju pod ova dva dana. Ovi dani se mogu postiti. Mogu se postiti, jeste. I kažu islamski učenjaci da kad nastupi mjesec Ramazana, pa ga insan ispusti, dolazi auto, jeli, 30 dan mjesec Ramazana, sutra je prvi šalal, prvi dan Ramazanskog bajrama. Taj dan je zabranjen da se posti. Već drugi dan je dozvan da insan posti. I bilo bi poželjno da čovjek odmah nastavi sa postom onih šest dana ševala da isklopi zajedno, da mu bude lakše da ih što prije ispusti, Dakle, da požuri učinjenje tog dobra, kako bi sa sebe, jeli, pribavio sebi nagradu, na vedenom hadisu, to je da koji sposti Ramazan i poprati taj post sa šest dana, posta mjeseca ševala, kao da je postio cijeli život. Tu su stvari koje su vezane za propise posta. Dakle, kada su pitanju šarijetski propisi vezani za post. Ja sam vam su manje više jasni. Još je ostalo samo jedna stvar da se objasni kada je pitanju post, vezuje se vrlo često za Ramazan, iako nije usko povezano sa Ramazanom, za to je fikaf. Osamljivanje u mesđidu radi, radi činjenja ibadeta Allah svata. Dakle, to je etikaf, to je definicija etikafa. Dakle, osamljivanje, odnosno boravak u mešćidu, ne mora to biti samo osamljivanje, i samo li sam. Dakle, boravak u mešćidu radi pokornosti Allah subhanahu ta'ala, činjenja ibadeta. To je, dakle, itikaf. Itikaf mora da bude u mesčedu koji se klanja pet vakata namaza, nije dozvoljeno da bude na mjestima gdje se povremeno klanja namaz, zato ono što je džemat za muškarce obavezan, a za žene je poželjeno da taj itikaf bude na mjestu gdje se neće stvarati fitna, dakle gdje će biti odvojen muškarac kako ne bi došlo do neželjenih kontakata, a ako nije, ako nije se moglo da se takav prostor, onda je tikav za žene nije, nije ni poželjan, što više bilo bi a, taj boravak u mešćinu, za njih, njih spada odgovornost, zato što nisu u stanju da se jel, upotpunje sve prethodne a, sve prethodne stvari koje su jeli, potrebne da bi itikav bio ispravan. I još zadnja stvar koju ćemo napomenuti jeste da čovjek koji se zavjetuje da će učiniti tikav u nekoj džamija, pa kaže, jel, zavjetujem sa Allahom da ću sljedeći Ramazan otići u da u Begu džamiju, u Fahdu džamiju, ne Da li je obavezan taj svoj zajet ispuni? Kaže sam učinjati da taj zajet nije obavezan da Iz razloga što je vrijednost mešćida u islamu svedena da u islamu vrijednost, odnosno Posebnu vrijednost imaju tri našida. Svi ostali našid su na istoj zareči. Prvi našid po vrijednosti najvažniji jeste našid haram u Mekke, zatim poslaniku Ađara Medini i našid laksa u Jerusalimu. Ako se čovjek zavetuje da će u njima obaviti jeli, i tika onda mu je obavezno da taj zavet ispuni. No ako se zavetuje da će obaviti tikav u nekoj koji su jeli, na deređi ispod ove tri, a to su sve ostale džamije, onda insan nije dužan, dakle, da ispočne tu svoju, tu svoju jeli, zavjetovanje, nego je dužan da ispočne zavjet samo u situaciji na kojoj se radi o tri mešćida, to je mešćid haram, kojem namaz vrijedi 100.000 namaza, zatim mešćid poslanika sa sem kojem jedan namaz vrijedi 1000 namaza, i na trećem mjestu je mešćid Aksa, u kojem Namaz vrijedi pjesmu namaza. Namaz vrijedi pjesmu jel, namaza u stavnim Da li će osoba koja voli u kafu posjetiti bolesnika i pratiti džinazu? Navodi islamski učenjaci dakle da osoba koja je u itikafu dozvoljeno je izlazak samo prije kod nuždi potrebe. Dakle, potrebe koje ima pri sebi to je da ako unutra nema WC, da izađe van, da obavi nužno, dozvoljeno je da izađe sebi kupi hranu, ili pak da se okupa ili takve slične stvari koje su neophodne da se urade, a sve ostale stvari koje su za na za tu osobu koja boravi u tikafu, e, poželjne, odnosno pohvalne, ne mora da ih radi. Tako da nije dužan da ovdje posjeti bolesnika, niti je dužan da prisutuje dženaci. Stvar koja će učiniti ne nevažnim jeste da čovjek ima odnos sa ženom. Dakle, taj čin poništava sam itikaf. I na kraju, poželjna stvar u itikafu jeste da čovjek što više vremena provede, čini se zikra Allah subhanahu wa ta'ala i da se kloni svih onih stvari koje ga se ne tiču. Ako ima kako pitanje vezano za ovo što smo sad jeli, izložili, ako nema, ima samo svoj svoj dan puni zadnji dan 30 dan šabana, onda pomenuti četvrtak, a ljudi praktikali to postupu. Ne može. Ne može. Taj dan je nekom, odnosno pokuđeno da se posti. Nismo kazali haram, nego pokuđeno da se posti. Dakle, taj 30. dan, dan sumnje, pokuđeno da je sam posti. Ako pada ponedjeljak ili četvrtak, a praktikuje cijelu godinu? Ja? Ako pada ponedjeljak? Ili četvrtak, a praktikuje cijelu godinu posti? U toj situaciji čovjek bi, ako je je njegova praksa bila da postoji te dane, onda će nastaviti svojom praksom, a pošto danas smo sigurni gotovo na nastupanje mjeseca Ramazana i kraj mjeseca Šavana, tako da ta mesela je to pitanje, i ovaj, nije toliko jeli, ni, ni aktuelna, jer se zna gotovo uvijek kad pada Ramazan, kad je 30 dan šavana, tako da ako se desi da pada ponedjeljak ili četvrtak, nema smetnje da čovjek ispusti, nismo kada je haram, nego je post četvrtak i ponedjeljak metru. Evo ima nakon plan. Je li zabranjeno postiti hađanom od dana Da li to spada u taj dan zajedno? Poslanik sam sredem je navio da hađe ne postoji dan Arafata. Dakle, oni koji su na refatu taj dan ne postoji. Osim onih koji su koji nisu usko vezani za hađ, oni će inšala postati. da radnici neki koji nisu, koji ne obavljaju hađ, nalaze se dole, njima je dozvan da postoji. Međutim, osobe koje boravi na refatu njima لما لمعنى من الموسى القصد وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الله kada, kada, الله se tiče